إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فقد وصاكم الله تعالى بها في الآيات البينات وتقوى الله تعالى أفضل زاد لخير المعاد ثم اعلموا رحمكم الله أن مفتاح السعادة هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم به أنقذ الله البشرية من الهلاك ففتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا أخرجنا به من الظلمات إلى النور وقد ذمن الله لنا الهداية بطاعته واتباعه قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال جل من قائل وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وما هذا وما هذا الضمان إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا معصوم إلا هو صلى الله عليه وسلم أقسم الله تعالى بأنه على هداية من ربه قال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال جل وعلا وإنك لعلى هدى مستقيم أقسم, بأن أقسم جل وعلا بأنه صلوات الله وسلامه عليه على هداية على طريق مستقيم وكذلك أقسم الله تعالى بأنه صلى الله عليه وسلم كما أنه هادي فهو يهدي إلى صراط مستقيم فهو الهادي المهدي فهو الهادي المهدي فهو هاد في نفسه ويهدي كل من اتبعه إلى صراط مستقيم قال جل وعلا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وقال أيضا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فجعل الله تعالى الإسمة لهذا النبي الكريم فهو هادي فهو على صراط مستقيم فالتمسك بهديه هو الذي يضمن للإنسان الهداية فيجب علينا معاشر المسلمين أن نجعل سيرته نصب أعيننا وطاعته عنوان صلاحنا فنتبعه في أقوالنا وأفعالنا في, في قلوبنا وفي قوالبنا في حركاتنا وفي سكناتنا في علانيتنا وفي سرائرنا وكل ذلك عندنا فهذا الذي يجعلنا على الصراط المستقيم ولم يجعل الله تعالى هذه المنزلة وهذا المقام إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعله لولي من الأولياء ولا لإمام من الأئمة ولا لشيخ من المشايخ الإسمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى هديه صلوات الله وسلامه عليه وتفكروا فيه حتى يظهر لكم حتى يظهر لكم جليا الطريق المستقيم الذي عاش عليه ودعا إليه وترك أمته عليه فهديه صلى الله عليه وسلم هو الهدي المستقيم فكما أقسم الله تعالى بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فأقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى طريق مستقيم ففي باب الإيمان دعا إلى التوحيد وأقام معالم التوحيد وحما حما التوحيد بين, بين التوحيد بجميع أقسامه أفرد الربوبية لله جل وعلا وطهر, وطهر القلوب من التمسك من عبادة غير الله حتى أفرد الناس حتى أفرد الناس ربهم بالألوهية وبين أسماءه وصفاته وبين أسماء الله وصفاته التي هي أعلى الصفات التي تدل على الكمال ثم بين سائر أمور الإيمان بينها لإباء بينها للمؤمنين من الإيمان بال من الإيمان بالملائكة وبالكتب المنزلة وبالأنبياء وبالمرسلين وباليوم الآخر وأموره من لدن الو... من لدن حالة الوفاء من الحياة البرزخية إلى أن يقوم الناس لرب العالمين ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم بين معالم العبادة بينها أحسن, أحسن بيان وأرشدنا إلى العبادة, إلى العبادة الخالصة والعبادة الصافية التي فيها الخشوع والتضرع لله جل وعلا بألوان من الطاعات ثم بين علاقات الناس بعضهم ببعض وما يجب على وما يجب على الأغنياء من المواساة للفقراء وبين المناسك وبين من درس من من الملة العوجاء وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم شرع لنا أفضل الهدي في الأنكهة وفي سائر المعاملات كل هذه الأمور تدل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدي المستقيم وهي مصداق لقول الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا التمسك بهديه وأن يحيينا على سنته وأن يحشرنا في زمرته وأن يرزقنا وأن يجعلنا من الذين يشربون من حوضه شربة لا نشفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يدخلنا الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأتوب أحمده سبحانه وأشكره شكر عبد معترف بتقصيره في طاعة مولاه وأتوب إلى ربي وأستغفره من كل ذنب وخطيئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يقوى مسلمي مجزورا الله جل وعلا kamar yadda Allah ya yi mana wasiya ya umarce mu da jin tsoronsa kuma kar mu taɓa mantawa cewa takwa tsoron Allah shine guzurin da ya fi komai domin tafiyar da muke a kanta wadda makomata. babu makawa a gare ta shine zuwa ga gidan dawwama sannan kamar yadda muke bayani akan wajabcin wato mutum ya rinka bibiyar sha'anin imani da muhimmancin ya yi riko da shi ya inganta shi yana daga cikin shika-shikan imani tabbatar da wato da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin matsayinsa wajen yadda Allah madaukakin sarki ya sanya shi shine kadai masumi wanda babu shiriya sai ga wanda ya biyayya ga tafarkinsa Allah madaukakin sarki ya rantsi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan tafarki madaidaici ya rantse da izzarsa da jalalarsa cewa lallai shi yana kan shirya mai sannan kuma ya rantse cewa hakika yana kiran mutane ya zuwa ga tafarki madaidaici kuma ya rantse cewa haƙiƙa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryarwa ya zuwa ga tafarkin Allah miƙaƙe tafarkin Allah wanda ya ce shi ne yake da halittar sama da ƙasa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce idan muka biyayya a gare shi idan muka bi shi za mu shiryu kuma ya ce muna da kyakkyawan misali kyakkyawan abin kwaikwayo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ce idan kuma ya umarce mu ce mu yi biyayya ga manzo sallallahu wa sallamu alaihi domin Allah ya ji kanmu saboda haka wannan Allah bai sanya shi ga wani ba daga cikin halittu daga cikin mutane Allah bai sanya wannan shaida tasa cewa yana kan tafarki ba ga wani waliyi daga cikin waliyai ko ga wani liman daga cikin limamai ko ga wani jagora daga cikin jagorori ko ga wani shehi daga cikin shehunne babu wanda Allah ya rantse cewa yana kan tafarki madaidaici sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya wajaba gare mu mu yi mu sani cewa mabudin arzikinmu mabudin tsiranmu shine mu gare shi mu bi shi a cikin maganganunmu da ayyukanmu da abubuwan da ke gudana a cikin zukatanmu da halayenmu da ɗabi'unmu da tadarmu da a cikin motsinmu da kuma a cikin nutsuwarmu a cikin kowane hali na rayuwarmu idan muka yi haka abin da zai samu mu samu arziki kenan mu samu tsira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace dukkaninku za ku shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce wa zai kiya rasulullah yace wanda ya biyayya a gare ni zai shiga aljanna wanda ya saba mun yaƙi Allah ka sanya mu a cikin masu biyayya a gare shi to kamar yadda Allah ya rantsi cewa shi alqur'ani yana shiryarwa ya zuwa ga tafarki miƙaƙƙe to haka Allah ya rantsi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici wannan shine ya nuna mana cewa wato mabudin shiryarmu da tsiranmu shine mu sanya alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi limamin mu shine ne jagoranmu, wanda zai kai mu zuwa ga tsira domin su ne Allah ya bayyana cewar suna shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici Allah yake inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa ya zuwa ga hanya da take mafi wato mafi miƙewa kuma Allah ya ce. wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai ya rasulullah kana shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici to sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam, wanda Allah ya ce duk wanda in kuka bi shi za ku shiryu to Allah madaukakin sarki ya sanya wannan biyayyar za ta yiwu ba abu ne wanda yake faskara ba ba abu ne wanda yake gagara ba domin dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi a rayuwarsa a killace yake a kiyaye yake tun a rayuwarsa ake killace shi ake kiyaye shi kuma Allah ya sanya mutane tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan zamanin da muke ciki sun zamanto babban muhimmancin muhimmin abin da suka damu da shi a rayuwa shi ne sanin maganganu da ayyuka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunnarsa su santa su kiyaye ta kuma su miƙa ta ga waɗanda za su zo baya da haka akai aka killace dukkan maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan sunna kamar sahihul bukhari da sahih muslim da sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan ibn majah da sunan nasa'i da musnadil imam ahmad da sauran littattafan sunna waɗanda suke ruwaito maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da abin da aka yi a gabansa ya tabbatar da daidansa da isnadi tun daga farkon wanda ya ji wajen wanda ya ji rubuta har ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin isnadi ilimi ne wanda Allah ya bar ya ba mu wannan al'umma domin ta wannan hanyar a tsare maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a kiyaye sunnarsa saboda haka ba daidai bane mutane su rinka tsammanin cewar ba za a iya bin wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an samu wato waɗansu waɗanda suke su ma ma'asumai ne wanda su ne za su ce ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda waɗansu ƙungiyoyin musulunci kamar yadda 'yan shi'a suke da'awa cewa sai mutum ya san limamai guda goma sha biyu waɗanda su ne kaɗai suke wanda su ma ma'asumai ne masu daraja wanda yake har sun ɗaukaka ta bisa darajar annabawa da manzanni sai ta haka ne mutum zai san abin da wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ƙarya ne a bayyane yake a cikin ƙaryarsa abinda Annab sallallahu alaihi wasallam ya yi tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe a killace yake Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da ambato kuma mu ne masu kiyaye shi Allah ya kiyaye alkur'ani haka Allah ya kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka ne za mu san irin shiriya da miƙaƙƙiyar hanya da yake akai salawatullahi wa alaihi in ka fara tun daga al'amuran imani zaka tabbatar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare wato ya tsare haƙƙin Allah ya tsare tauhidin Allah ya bayyana shi ya bar mu akan tafarkin tauhidi kadaita Allah a cikin ibada kadaita Allah a cikin allantarsa kadaita Allah a cikin ubangi a cikin kasancewarsa shine ubangiji mahalicci mai kula da al'amuran halitta kadaita Allah wajen sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka ya bayyana mana sha'anin sifo ya bayyana mana wane ne Allah muka san Allah jalla wa'ala da sunayensa da sifofinsa muka san haƙƙin Allah ya bayyana mana abinda idan muka yi shine ne mun sauke haƙƙin Allah akan mu yace kun san menene haƙƙin Allah akan bayi kun san menene haƙƙin bayi akan Allah suka ce Allah da manzansa shine su suka fi sani yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su tarayya da shi a cikin ibada haƙƙin bayi akan Allah duk wanda ya bauta masa bai yi tarayya da shi a cikin ibada ba ya shigar da shi aljanna haka ya bayyana waɗannan shika-shike na tauhidi duk wani abu wanda yake zai wato duk wani abu wanda yake zai kawar da mutane daga tafarkin tauhidi ya kusantar da su ya zuwa ga shirka shine yafi kowa shine yafi kowa korar da mutane daga wannan hanya lokacin da aka dawo daga yakin Hunain wajen ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka samu wata katuwar bishiya ta magariya suna rataye ta kubbansu. to yana daga cikin al'adar jahiliya suna da wata bishiya wadda suke canfi a gare ta suna ganin in suka rataye ta kubbansu a jikin waɗannan bishiyoyi to tabbas za su samu nasara a wajen yaki sai waɗansu daga cikin waɗanda ba su daɗe da musulunta ba cikin sahabbai suka ce ya rasulallah sanya mana bishiya za su anwatsin wadda za mu rinka rataye ta kubbanmu wato muna tabarruki da ita kamar yanda kamar yanda kamar yanda lokacin kamar yanda mushrikai su ma suke da zatu anwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kabbara yace inna sunan haka hanyoyin magabata suke za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku ga wato a a a taki taki hatta da in sun shiga cikin ramin wato ramin dabo damo kuma sai kun shiga ciki sannan ya ce kamar yadda wato bani isra'il suka faɗa kuma haka za ku ce iji Allah na ilahan kamalahun aliha ka sanya mana wani abun bauta kamar yadda suke da wani abun bauta annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba yadda ya yi maganin canfi daga cikin ƙi wato ya haƙo shi ya haƙo shi daga cikin zukata ya tunkuɗe shi daga cikin zukatan sahabbai domin ya tsare su akan tauhidi yayin da aka yi ruwa ruwan sama suna hudaibiya kashe gari bayan ya yi sallar asuba an kwana ana ruwa ya fuskanci sahabbai yace kun san abinda ubangijinku ya faɗa a wannan dare suka ce Allah da manzansa su suka fi sani ya ce bayina sun wayi gari daga cikinsu akwai mai imani da ni daga cikinsu akwai mai kafirta amma wanda ya ce an yi mana ruwa da falalar Allah da ni'imar Allah wannan shine mai yin imani da ni mai kafirce matasirin taurari amma wanda ya ce an yi mana ruwa saboda tauraro kaza da tauraro kaza da ya tsaya a wuri kaza to wannan shine wa kafirce mun yin imani da tauraro duba yanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da tauhidin rububiyya da cewa babu mai wani tasiri sai Allah babu mai mai jujjuya al'amura sai Allah kuma ba a ƙarin tasiri ga wani in ba ga Allah ba wanda yin wannan zai warware imani har ya kai mutum ya zuwa ga kafirce ma ubangijinsa to haka in ka zo wajen sifofin Allah yayi bayanin sifofin Allah yanda za a ga girman Allah jalla wa ala yace inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci bai cancanta gare shi ya bacci ba Ya ce ya sanya nizani yana ɗaukaka hawa yana saukewa ya bayyana sifar Allah yadda sahabbai za su san shi da girmansa da jalalarsa da izzarsa ta fuskoki masu yawa kuma ya bayyana a aikace ya bayyana a aikace ya ce wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka mai yawa sama ta yi ƙugi kuma ya cancanta ta yi ƙugi babu bigire ko da na ɗani ɗaya a cikinta face akwai mala'ika yana tsaye ko yana rukuhu ko yana sujada ranar alkiyama gabaki ɗayansu za su zo gaban Allah su ce ya Allah ban bauta maka yadda ya cancanta ban bauta maka ba ku duba irin wannan yadda ya bayyana girman Allah ya bayyana mana wani ne Allah jalla wa'ala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana mana sauran al'amuran imani na manya-manyan halittun Allah wanda imani da su yana daga cikin imani da gaibu wanda yake shine sharaɗin mutum ya kasance mumini ya bayyana mana mala'iku ya bayyana mana irin abubuwan da ya gani na abin ban mamakin halittar Allah ya ga mala'ika jibril da fuka-fukai guda 600 yayin da ya bayyana a gare shi yayin da ya bayyana a gare shi ya cika ga baki ɗaya abin da ke tsakanin sama da ƙasa da sassa baki ɗaya ya ga girman halittar Allah wata ran ya ce Allah ya yi min izini ne magana akan wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah Allah ya yi min izini ne magana akan wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah tafiyar da ke tsakanin kunnensa da gefen idansa kamar tafiyar shekara ɗari biyar ce domin musan girman Allah ya bayyana mana girman al'arshin Allah ya ce sama da ƙasa da abin da ke cikinta ga baki ɗaya ba a kwatanta ta da al'arshi kamar ka jefa zobe ne a cikin katon fili wanda babu komai a cikinsa to sannan kuma Allah Ubangijin talikai yana saman al'arshi wannan al'arshin da girmansa halitta ne daga cikin halittun Allah ya bayyana mana abubuwan da ya bayyana mana manzannin Allah ya bayyana mana matsayinsu ya bayyana mana irin girmansu ya bayyana mana amanarsu ya bayyana mana nasiharsu da salihancinsu shi yasa ne in ka duba littafan sunna za ka ga sun ware kitabun anbiya wanda suke bayyana annabawan Allah babu wani addini wanda ya bayyana matsayin annabawan Allah irin bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dukkan annabawan nan ya bayyana mana kissarsu yace kamar ina ganin annabi Musa yana tafiya ta wannan kwari yana ɗaukaka murya yana labbaik Allahumma labbaik ya tambaye sun zo wucewa wani kwari yace wani kwari ne wannan aka gaya masa ya ce annabi hudu da annabi salih sun wuce ta wannan kwari suna kan taguwa wadda ragamata ta wato kabace suna ɗaukaka murya da yin talbiya da labbaik Allahumma labbaik shi ya bayyana mana yanda matsayin annabi Ibrahim yake ce Allah ya ɗauki annabi ya ɗauke ni ba daɗi kamar yadda ɗauki Ibrahim ba daɗi. haka dukkan sauran annabawa ya bayyana mana su yace ya ga annabi Musa ya ga annabi Isa yana Ya yace kamar mutanen azzi shanu'a yace ya ga dukkan annabawa a cikin annabawa babu wanda yake kama da annabi Ibrahim kamar shi sallallahu alaihi wasallam aka kuma ya bayyana mana sha'anin lahira ya bayyana mana abin da zai samu mu yaƙini da ita ya bayyana mana abin da yake faruwa tun daga lokacin da za a ɗauki ran mumini har ya zuwa da yanda zai zauna a cikin kabari da yanda fajiri za a ɗauki ransa da yanda zai zauna a cikin kabari ya bayyana mana yanda za mu taso daga cikin kabari da yanda za mu tsaya a gaban Allah da yanda za mu wuce kan sirat da yanda za a shiga aljanna ya bayyana mana tafkinsa wanda yake duk wanda bai baddala ba daga shiryarwarsa sai ya sha daga gare shi haka kuma ya bayyana mana cewa imani ba zai imanin mutum ba zai inganta ba sai ya yi imani da kaddara wanda imani da kaddara shine maganin maganin shakawa shine maganin rashin arziki domin duk wanda bai yi imani da kaddara ba ba zai iya canza hukuncin Allah ba imani da kaddara ne zai hutar da zuciyar mutum ya nuna mana cewar mutum imaninsa ba zai tabbata ba sai ya yadda da kaddara alherinta da sharrinta dacinta da zaƙinta cewa dukkanin wannan daga Allah ne wannan ya sanya mu ya sanya mumini ya zamanto a bisa wannan tarbiyyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto abin al'ajabi yace al'amarin sa dukkanin sa alkhairi ne in alheri ya same shi ya gode Allah wannan yafi alkhairi a gare shi in sharri ya same shi yayi hakuri wannan shi yafi alkhairi a gare shi wannan baya ga kowa sai ga bawa mumini to in ka zo wajen ibada haka ya shar'anta mana wannan ibadar wanda an manta ta ibadar sallah ya tsaya ya ce ku yi sallah kamar yadda nake sallah don haka babu ibadar sallah da aka kiyaye sai a wannan addini dukkan sauran addinai sun saba wajen yadda suke ibada sun saba yadda suke sallah domin sun manta da koyarwar annabawansu mu ku an kiyaye mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kuma shi yasa malamai waɗanda suka san sunnarsa suka zo daga baya suka ce duk wani abu wanda yake mutum zai kara a cikin sha'anin harkar ibadan nan ta sallah ba za a karba daga gare shi ba domin wannan bid'a ce domin idan ba aka bude da an buɗe wannan kofar da malamai sun buɗe wannan kofar da yanzu an manta da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam an manta da yanda ake sallah ce kowa ya yanda yake ya yanda so da yanda ya ga dama amma Allah madaukakin sarki yayi gaskiya ya ce idan kuka bi shi za ku shiri duk wanda ya bi shi to shi ne zai samu ingantacciyar ibada in ka zo dukkan sauran al'amura haka za ka gani wanda wannan ba karamin karatu ba ne mutum da zai bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amura ga baki ɗaya zai ga gaskatawar maganar Allah jalla wa'ala da ya ce wa in ta tahtadu idan kuka biyayya a gare shi za ku shiryu Allah ka shiryar da mu da shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rayar da mu akan sunnarsa ka ba mu ikon ta masuki akanta mu rayu akai mu mutu akai ka tashe mu a cikin al'ummarsa ka shayar da mu daga cikin alkautararsa ka shigar da mu aljanna da cetonsa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عليك بالطائفة الباغية على المسلمين في ديارهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم وفي مدارسهم وعلى طرقاتهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أبعد عنهم البطانة السيئة التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you. ừ. الله أشهد أن لا إله إلا الله